assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz yusuf alayhissalomning zindondan chiqishi podshoh bir tush ko'rib tashvishga tushdi u butun aldiki polchilarni va mashhur zotlarni o'rdiga chaqirib ko'rgan tushiga ta'bir berishini talab qildi podshoh ularga Mən həqiqətən düşümdə 7 oruq kalının, 7 semiz kalını yeb ketkenligini və 7 yeşil başaq bilan 7 oruq başaqını körübdü mən, dəb uladın bu düşkü təbir berişini tələb qaldı. Palçıla padişanın köygən düşügü bir nemi dəb təbir berişki amalsız qilib. Bu xiyali tuyğu və baş ayğı yox betayin düşükən, bununla təbir berişki amalsızmız deyişdi. Orada da padişah saqiylik qilib dövlət görüb yurgan heliqi mulozim Padişahının çüşüge təbir izləvatqallığını anlab, dərhal zindanda onun çüşüge təbir verdiğin Yusuf aleyhisselamını yadığa aldı. Saqi padişahı dedi. Uluq şahim, zindanda acayip pəzilətlik bir yigit var. Onun bilimi çonqor, əqil parasıtı ziyadə. O, özünün ötkür mığısı bilən işlanı aldın bilələydi. Əgər o kişilərə təbir verişki kəltirilsə, ko'p o'ylanmayli kishi rozi va qoyil bo'g'idek ta'bir etishi mumkin agar janobi oliylari meni uning qishig'i avazsilar cho'qim o'zlariga ishonchli xabar ilib kela olmayman podshohning soqiysi ilgari o'zi azob kulpat chekkan zindonga keldi u yusuf alayhissalomning zindonda burunqidakli azob chekayotgan bo'lsimi ammo allohga ixlosmanlik bilan e'tiqod qilayotganligini ko'rdi u yusuf alayhissalomga dedi ey do'stim yusuf Mən bu yerga səndən bu qiyin şəraitdən qutulub bəxtsizlik xatimi berişingni ümid qilib gəldim. Qani mənə etqina, 7 uruq qalının 7 semiz qalını yeb ketishi nimani bildirdi? 7 yeşil başaq bilan 7 uruq başaq nimadan darak berdi? Öz aql idroginga tayinib bu masalalarga javob berishingni tilayman. Mushundaq bo'lsa, kishilar sening iltifotingdan va мол cho'nqur bilimingdan xabar topadi. Yusuf alayhissalom tushki ta'bir zot zot bo'plaolmasdan balki allohning bu dunyoga kishilarni yetaklash uchun avatgan elchisi edi u hech qandaq fursatni qo'ldan bermay allohning amrini ijro qiladi uningdan bir necha yil ilgari soqiy bilan navoiy ko'rgan tushlarga ta'bir so'raganda u fursatdan foydalanib allohga e'tiqod qilishdan iborat aqidasini oshkorlab butqa cho'qinishdagi qabih qilmishni ayblagan va masxir qilgan edi Bugun podshoh uni odam evatib, tushiga ta'bir berishga chaqirtibdi. U qandoq ta'bir berish lozimligini biladi. U faqat tushkili ta'bir berib qolmay, mushu fursatda kishilarni ogohlantirish uchun o'z fikrini qo'shib so'zlamoqchi bo'ldi. U mundoq dedi: "Sizlarda 7 yilgacha havo yaxshi bo'ladi ekan. Bu yillarda yerlaringlar munbat, ochliqinglar mo'l bo'lib, kuninglar bayashat o'tadi ekan." lekin orqadilla yetti yil qanchalik bo'ladi ekan havo quruq guldirlab yomg'ir yog'maydi ekan nel daryosimi sizlarga yordam berolmaydi ekan yerlaringlarda hech nima unmay oq qoladi ekan bu sizlarning hayotinglardagi eng eg'ir qayatchilik bo'lib hisoblanadi bu ofat o'tib ketgandan keyin yana to'qchilik bo'ladi ekan ahvolda yaxshilanish bo'lib ofatdan qutuldi ekansizlar xarob bo'lgan hamma narsa yana o'ngshiladi ekan zimin sexilik bilan sizlarga ochliq zaytun zig'ir yetkazib beradi ekan boyashat ham to'qchilikdan bahramand bo'ladi ekansizlar bu mening podshohning tushiga berilgan ta'birim bu manga egam allohdan kelgan bishorat agar sizlar so'zimga ishonadigan bo'lsanglar mo'l hosil yillari elingan ochliqlardan yeyishga qoldirgandan boshqasini butunlay ochliq omborlarga qochilanglar va oilanglarni saqlanglar chirib ketishning oldini olish uchun ochliqni boshoqlar bilan saqlanglar mushunda qilsanglar bu qahatchilik yillardan omon eson o'tib ketalaysizlar podshoh yusuf alayhissalomning bergan ta'biridan xabar topgandan keyin uning fikri va takliflariga noiti e'tibor bilan qaradi podshoh o'zi tushiga ta'bir berguvchining cho'qim ming'isi zerak fikri o'tkir bir kishi ekanligini bilib onun fikri və bilimlərdən faydalıq nərsələrə erişiş üçün onu öz huzuruna çağırtmaqçı oldu. Padişahın elçisi Yusuf əleyhissalam ilə görüşdü. O mündəq dedi: "Ey Yusuf, padişah səni öz huzuruna çağırıb sən bilən yüz duranı sözləşməkçi oldu. Padişahın görgən düşüşüə bəgən təbirlərin padişahqa biliminin mol, nəzər dairənin kən ikənligini his qıldırdı." ko'rsatgan ta'birlaringdan podshoh sening ming'angning o'tkir zerak ekanligingni bilib oldi mana endi martavang oshadigan omiting kelib qorong'i zindondan qutuladigan vaqting keldi yusuf alayhissalom allohning esil elchisi edi alloh taolo uningga sabr toqatlik kang qo'saq bo'lishni o'rgatgan edi u ozod bo'lishga shuncha talpinsimu lekin kelgan elchining talabiga darmahal ma'qul bo'lmadi u qorong'u zindonda bir qancha yilni o'tkazgan edi u bakmu zerikkan edi qayg'uradi va azoblanadi chunki u shu mazgillarda quyoshni oyni osmonda chaqnab turadigan yulduzlarni ko'rmagan edi u bir qancha yil ichida uning yegan qattiq quruq nollari va ichgan sesiq suvlardan teximi so'z ochqili bo'lmaydi uning put qo'liga eg'ir zanjir kishan selingan edi u tashni taki qilib shexil to'kilgan yer ustida yotadi uningga uvol qilingan edi lekin u bundoq azoblanishlarni e'tiqodini kuchaytirish va qalbini poklashtirishning yaxshi fursati deb qaradi yusuf alayhissalom oloydi kechirim va shafqat qilinish nomi bilan zindondan chiqishni xohlamag'achqa podshohning elchisiga mundoq dedi podshohqa berib aytqinki Mən onundan meni muşundaq nahaq azab külpətki uçuratqan ayalını təkşirib görüşünə və mən zindandan çıxıb getiş aldıda əhvalını eniqlab, günahsız ikənligimni xalayiqı oçıq aşkarı cəkalışını tələb qılımən. Yusuf əleyhissalamның məsilisi padişahını bəqmə biyaram qıladdı. Ayal məsilisinin tılğı ilinğalıqı onu teximə pərişan qıldı. O, Yusuf əleyhissalamның işi üstüdə qayıt-qayıt fikir yürgüzdü. Əslində padişah zindanğa təşlanğan bu kişini etibarğa ağıçılığı yox bir yaş, onu bugün çağırtıb bunun qabiliyyəti, bilimi və iqtidarını görüb baxımən deyə oylağan idi. Əmdilikdə o əslində nainiq bolğan bir işni padişahın aldığı qoydu. Bu işni təkşirib görüşkə doğru gəlirdi. Padişah ayollarni orduğa çağırtıb gapni ochiqli qo'yib, "Ilgari sizlar Yusufni ozdirgan ekansizlar, endi deb so'radi ayollar inkor qilishga petinolmay ixro qildi ayollar mundoq dedi azbiroy xudo biz yusufning biror yomon ish bilan shug'ullanganligini bilmaymiz faqat uning olijanob sadoqatman va pok yigit ekanligini bilamiz uning yurish turishi va axloqiga gap sig'maydi kunlarning o'tishi bilan chashlari oqargan zulayxa ixro qilib mundoq dedi hozir hamma ish xalqi olam oldida oshkor bo'ldi Мен onu azdırışqa orunğanlığımğa ixraman. O ilgiri çiraylıq, kelişkən yigit idi. Siyaqı köz aldımdan ketməydi. Мен özümni basanmaydı. Мен onunğa tələb qoysam, o meni rədd qaldı. O Allahqa qat'i etiqad qaldı. Erimge səmimi sadiq boldu. Mən hazır şundaq aytaman ki, u mən köygən ən pak, ən ağ köngül adam. Zindanda o hər xil azab oqibatga giribtar qılğanmı Bugun men xalq olam oldida, podshoh va xaloyiq oldida shundoq aytmanki zindonda yetayotgan Yusufning bir savallligi yoki gumonliq joylarining borlig'ini bilmayman. Ilgari men mushu ayollarga uni ozdirishga uringanligimni, uning mening talabimni rad qilganligini aytgan edim. Hozir men shundoq aytaman. Men uni ozdirgan, u rad qilgan. Bu aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va qoillarning hiylasini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Sura Yusuf 52-oyat. Yusuf alayhisalomning Misrga vazir bo'lishi. Zulayqaning iqrori Yusuf alayhisalomning pok, gunohsiz ekanligini isbotladi. Xuddi podshohning soqisi aytgandek, uning zindondagi so'z harakatlari uning bilimining cho'nqir ekanligini, shundaqli kamtar kang qo'saq ekanligini isbotladi podshohning u to'g'riliq pan farosatlik ishlarni bartaraf qilishda atrofliq deb anglaganlarmi isbotlandi yusuf alayhissalomning yuksak fazilati va hurmatga sazovor xisilti podshohni uni o'zining ishonchli kishilardan qilish o'z yonida qoldirish uning nohaq tatgan riyozatlarining o'rnini to'ldirish irodasiga keltirdi yusuf alayhissalom podshohning oldiga keldi Padişah onun bilan bir quru so'zlashib bo'lgandan keyin darvaqa uning ismi jismiga loyiq fikr qilishda pishib yetishgan o'tkir iqtidorli kishi ekanligini bildi. Padişah mundaq dedi: "Ey Yusuf, sening olijanob fazilting, kishilarda qoldirgan yaxshi ta'sirlaring, kishilarning hurmatiga sazovor o'tmishing, ajoyib aql idroklaring mening nazarimda sening qimmating va o'rningni zo'r darajada yuqori ko'tardi. Бүгінден башлап сен менің етібарлық вәзірім. Сен дөлетке бәқт келтіріш үшін еңілік яратқан. Сен қымақчы болған ішлеріңні қылышқа оқуқлық сән. Юсуф әлейхиссалам бұл дөлетті тоқчылық вә қағатчілік болудығалығын білетті. Тоқчылық еллерді Нил дәриясы кішілігі мол су мәнбәсі вә яқшылық еліп келетті. Қағатчілік еллерді оның әксічі болады. Құқраланың ішлеріні башқұрдыған әр қандық кіші – davlat xazinasini obdan boshqarish kerak edi xazina davlatning tuvruki har qandaq ishni yaxshi yo'lga qo'yishning asosi edi shunga yusuf alayhissalom bu ochqishliq vazifani ustiga elib davlatdan iborat bu cho'ng kemini gullangan bayashat qirg'oqqa yetkazishni xohlaydi u podshohga mundoq dedi agar siz meni millatimizga javobgar bo'lib davlatning cho'ng ishlarini planni desangiz Mən sizdən meni xəzinə başquruşqa və Maliyyə İşləri Baş Vəzirliyi təyinləşinizni sorayman. Allah Taala xalisa, mayli cəbalıq günlər yoki güllenish davri bo'lsin va mayli to'qchilik yillar va yoki qahatchilik yillar bo'lsin, davlatning hamma sohadagi ishlari kafolatga ega bo'ladi. Hashpash degicha Alloh taolo o'tmishdagi mahbusni va kishilar tarafidan xo'rlangan bo'yashni چوڭ مرتبگی ایگی اتوارلک وزیر و همه کسی اطاعت قلدگان ابرویلک کات دزد قلد. بو الله نان خالقان کشیلگ بیردگان التفاتی دی. فقط الله نان اوزل مشندخ کش قدرت کی ایگه. یوسف علیه السلام نان مصر ده حاکمیت یورگزگینگی یتیل بود. او جریان ده هوا یخش بود. نیل دریاسه سو الوک بود. زراعتلا اخشاب آشلخ مال بود. Kişilərin turmuşu naayətə bayaşat ötdü. Yusuf əleyhissalam kallası səgək, zerək və yaramlıq yaş vəziri idi. O, nurğun açlıq ambarı yasıtıb, bu ambarlağı naayət köp açlıq həm pulmallarını qaçıldı. Bundaq boğanda 7 yılgıca uda apet yüzbəsima xalq amani sen turalaydı. Açarçılıq görülmeydi. Mısırda və qoşna əllədi qurğaqçılıq apeti yüz verib, آپت یعقوب علیه السلام ترش کنن راین نگوچی مرد. شو چقدر یوسف علیه السلام نامه مصر نشته و تشد که هر بر بلونکش کافر کافلرگیت باگاند. کشلا بس بس بلند بر مصر دا عالی جناب بریاش و ازرباری کن. او الله برون چلکه هم قرقاقچلیق تقابل تیار لگن کور قویب کن. او هر کندخ مملکت نن خلقان تنکر دیکن. اولان کمست میدیکن. او ازر آشلک va pul mollarni odillik bilan taqsim qilib yetibdi deb xush xabar yetkazishdi yoqub alayhissalom o'g'illarga bolalarim bizning bu yerda qurg'oqchilik bo'ldi sizlar darhol ot uloq tugilarni jabdob hamma odam gipini qilayotgan misrdagi olamga donqib ketgan bosh vazirning huzuriga beringlar biroq sizlar boniyaminni qishimga qoldiringlar sizlar ketganda uning bilan ko'nglimni tasalli topqiziman xotirjam menglar sizlar qaytib kelganda biz yana jam bo'lamiz sizlarni allohga topshirdim sizlarni alloh taolo o'zi bir yo'lga sag'ay dedi o'rdi xizmatchilar kirib yusuf alayhissalomga mundaq xabar yetkazdi taloda bir biriga o'xshab ketadigan o'n kishi qoldi ular uzaydin oq ko'ngil arlardek qoladi talabbuzi va hol ahvoldan qarganda Ola oruq tuqqan do'st birodarlarini izlab kelgan sahrolikda qilishidi. Hozir ular o'rdi darvozasida siz bilan ko'rishni talab qilib turdi. Yusuf alayhissalom ijozat qildi. Ular o'rdiga kirgandan keyin Yusuf alayhissalom ularni ko'ribla qarindoshlar ekanligini tonidi. Ulardan ko'p yillar bo'lgan bo'lsa-mo, ularning chiroylarida ancha ko'p o'zgarish bo'lmagan edi. uni o'ltirishni birlikda planlagan, kechalari uni uyqusiz qo'ygan oxir berib dadisidan ayrilishqa va xilma xil azob kulpat chekishga majbur qilganlar ana shular edi hamdilikda ular uning oldiga kelishgan edi alloh taolo hamma nimani qayta bir yerda qilishga qodirdir yusuf alayhissalom ularni tonidi lekin ular yusuf alayhissalomni toniyolmadi yusuf alayhissalom quduqqa tashlangandan keyin o'ldimi yovvoyi hayvonlar yeb ketdimi yoki qul o'rnida setib etildimi bu ularga noma'lum edi Ular көз алдыдагы абройлык, нургын хизмәткарларга эге баш вәзирнең дәл өзләренең энис икәнлегенә фәһм кыламады. Юсуп алейхиссалам чечен, кескин, кайда юсуллык, салмак һәм сәверлек иде. У уларга өзенең намы һәм сезгүрешләрен очык этмәде. Бәлки уларның ишке сиренә ва өзге bo'lgan ahvolni әхвалны bilan белән bo'ldi yusuf Юсуп алейхиссалам уларны кызгын səmimi kutib yaxshi uylarga o'rinlashtirdi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirtib kirib mundoq dedi. "Men sizlarni səmimi kutib oldim. Ahvolinglarni bir qor uqib beqishim kerak. Sizlar zodi qandoq odamlar? Bu yerga nima qilib keldinglar? Sizlarning soninglarda masala bada qiladi. Men sizlarni xo'jayininglar tarafidan ahvol tangtanglashga ivatilgan oyg'oqchilarmikin deb gumoniman. Meni gumondan xoli qilish uchun" Qini qaysinglar o'rninglardan dast turib, haqiqiy ahvolni aniq so'zlab bersizlar. Taqsir dedi ular. Biz okuka 12 aylan Allohning elchisi, payg'ambarning avlodlari bo'lamiz. Hozir hazratlarning oldi turgani 12 aylanning 10i. 12-sini dadimizdan xabar elishga qoldirdik. 11-si g'oyib bo'lib ketgan. Uni Allohning dargohiga ketganligi yoki bu dunyoda hayot ekanligi bizga noma'lum. Bizning haqiqiy ahvolimiz mana bu shu. Aytqaninglar rost bo'lishi mumkin, dedi Yusuf alayhissalom. Lekin kishini ishondirish uchun eng yaxshisi dalil ko'rsatinglar yoki shohid hozirlanglar. Taqsir dedi ular. Biz yaqi yurtliq, urug' tuqqan avlodimiz yiroqda. Bu yerda biz talabingizni bajo keltirishga amalsizmiz. Sizdan bizga boshqa bir chiqish yo'li berishingizni tilaymiz. Mən sizlərinin səprinlarına yetərlik nərsə və ozuqluq təyərləb qoydum, dedi Yusuf əleyhissalam ulağı. Sizlər öz sözünlərinin rastlığını ispatlaş üçün qayıtıb berib, dadanlarının yenə də qaldırıb qoyğan inanlarını bu yerə şahid buluşqa elib kelinlar. Əgər qılğan sözünlər rast olub çıxsa, mən sizlərni teximi obdan kütüb alaman. Teximi köp açlıq beraman. Bu mənim sizlərə qoyğan şərtim. Şundaqlı vədəm. Əgər onu mənim aldığımğa elib gəlməsənglər, sizlarga beradigan ochliqim yo'q mening yenimga yaqin yo'limanglar dedi sura yusuf oltmishinchi oyat taqsir dedi ular bizningcha dadimiz uni avatmasligi mumkin dadimiz uningdan ayrilishga chidamaydi biz bir iloj qilib tushundirib dadimizni unutayli bizga ijozat bersilar bersizlar mengvolayli yusuf alayhissalom xizmatkorlarini ularga yetarlik ochliq tayyorlab berishga hamda ularning setish uchun elib kelgan mol va oltin ko'mishlarini ularga uqtirmasdan yuk taqilari ichiga tiqib qo'yishga buyuradi oka ufqa o'naylan bu bosh vazirdan olgan yaxshi ta'sirotlarini ko'ngliga pukib misrdan o'z davlatiga qaytdi yaqub alayhissalom o'g'illarining qaytib kelganligini ko'rib ulardan ba'zi ahvollarni surishti qildi ular javob berib dedi ey dada biz ulug' bir zot bilan janob bir yosh vazir bilan uchrashdik. U kishi bizga mehr shafqat qildi. Bizni samimiy kutib oldi. Bizga aziz mehmon sifatida muomala qildi. tehi bizga yetarli ochliqmi berdi. Biroq u bizning haqiqiy ahvolimizni o'qish uchun inimizni uning oldiga elib kelishimizni shart qilib qo'ydi. Bu shartga ko'nmasak, buningdan keyin bizga ochliq setib bermaydigan bo'ldi. Chunki u bizning uning huzuriga berishdagi maqsadimizni sop emas deb gumonlandi. Әті ашлықымыз түгейді. Азыр біз ашлыққа жидді ихтияжлық. Шуңа енімізді біз білен білі берішке icazet қығайсыз. Еніміз біздің ашлыққа ерішімізге ярдам бер әлейді. Мән еніңланың қишімден айрылышыға әргіз рұқсат қымаймын, деді Яқып әлейхиссалам оғылларға. Сілә оны еліп кетсаңла, xotirjam bo'lolmayman ayni chog'da uning okisini elib ketishinglarga ma'qul bo'lgandek endi unimi sizlarga qo'shib qo'yishga qandoqmi ko'nglim tinsin Болды, маңа хейлі ішлетмәңла. Қаған әскірігіңланың дәрдіні етерлік таттым. Ула юқтақыларыны тәкшіріп, оның ішчіге тіқіп қойылған алтын көмішләні тапты да, құшал болышып дадысының алдығы келіп дейішті. Эй, дада, biz растылы кән қосақ, мәрт вәзірге yol biz Біз зады қаззаплық қылып атқанымыз жоқ. İnimizni biz bilan birga berishga avatishni talab qilganligimiz qandaqdir sizni aldash uchun ishlatgan hilmi emas Mana bu qaytirib kelgan mollar ashu bosh vazirining mard, sehiy kishi ekanligining dalili. Enimiz biz bilan birga bo'lsin. Biz uni obdan qo'g'dashga qasamiyat qilamiz. Yaqub alayhissalom haqiqatan o'zlarining ochliqqa muhtoj ekanligini, bu qitim ularda o'zini aldaydigandek alomat ko'rilmaganligini, yana kelib ularning enisini elib berishi bosh vazirning qo'ygan shart ekanligini باش وزیرنىڭ پىكرىگە ئۇلارنىڭ خىلاپلىق قىلمايدىغانلىقىنى ئويلاپ ئاخىر ئۇلارنىڭ تەلىپىگە ماقۇل بولدى ۋە ئۇلار بىلەن بىرگە پالاكەتچىلىككە ھەممەيلەن تەڭ دۇچ كەلمىسىلا بۇنيامىننى саломат илиб келиш тўғрисида путишди. Улар Аллоҳ таоло бизнинг сўзимизга so'zimizga guvohdir deb qasamyod qilishdi so'ri yusuf 66 оятнинг охири. Улар дарё daryo кезиб, тоғ tog' эшиб Udul Yusuf alayhissalom turishliq joyga qarab ravon bo'ldi. O'z qarindoshlarini ko'rgan Yusuf alayhissalomning qalbida seg'inish va mehribonlik urg'ib turayotgan bo'lsa-mu, lekin o'zini kuchab besib oldi. Ularni mehmonxonaga boshlab, har qaysini ayrim-ayrim o'ltirg'izib dastxon soldi. Bunyamin o'zi ayrim bir chatda o'ltirdi. U yig'lab turib, "Agar akam Yusuf hayot bo'lgan bo'lsa, men bilan birga o'ltirgan bo'lardi" dedi. Bu çağda Yusuf aleyhisselam Bunyaminni öz bilen billa oltırışkı çakırdı ve ulağa. Sila işkidin oltırıp sila. O yalğız kattı. Men bilen billa oltırsın dedi. Bunyamin Yusuf aleyhisselamның aldığı geldi. Yusuf aleyhisselam onunla. Men ölüp ketken akanın ornuğa akı bolsam, makul demsen dedi pichirlab. Sizdek bundak yuqur mertevelik kishini kim mu özüge akı qılalısun?'' Оның siz Yaqub Яқып әлейхиссалам білән Рахиланың перзенті әмәз, деді Bu Бұл гәпні Yusuf Юсіп әлейхиссаламның көңілі бұзылып еғылап кетті. О, орындың тұрып Бунияминні Мәккем құчағылыды va uningga past ovoz bilan shundoq dedi sening izlamoqchi bo'lgan akang vaniman Men bu akalarimning xilma xil suiqasdlarga uchirgan ularning kasofatidan nurg'un peshkanlikka va baxtsizlikka duch kelib tartmagan azob oqibatlarim qolmagan bo'lsimi lekin man ularga bardashlik beralidim alloh taolo meni jafodan halovatga kambag'allikdan boyliqqa oddiy puhrolikdan yuqori martabaga erishtirdi sen buni ularga aytmag'in boniyamin bakmi shodlandi qayg'u hasratlarini unutib qayta ruhlandi u okisi yusuf alayhissalomning shafqatli huzurida g'am qayg'usiz yashadi bir necha kundan keyin ular tövgülerini cabdıb qaytışqa hazırlandı. O çağda Yusuf aleyhisselam pəm işiltib, akıllarını avar qınmaqçı boldu da, xizmetkarlarına xupiyan aldı Bonyamin'nin yükdə qısqaçılanğan qapının içkiga bir altın camını selib qo'yishga buyurdi. Tövgülə yolğa chiqish oldida turadi. Bir dilli birovning "Oy karvonlar, to'xtanglar. Yuk taqinglarni tushiringlar. Sizlar o'g'ri ekansizlar!" deb vaqirgan ovozi anglab qoldi. ular hong-tong buluşup, kishining oldiga kelib nima Nemi qalaymiqa vaqiraysan? Bir narsanglar yo'qolib ketibdimi deb so'radi. Padişahının bir oltin jami yo'qolib ketibdi, dedi to'g'lig'uch. Sizlar o'g'irlab oldinglarmi qandoq? Agar shundoq qilgan bo'lsanglar, niyatinglarda yeninglar, qo'rqmanglar. Kimki oltin jamni topshirib bersa, shuning bir to'gi mol beriladi. Buningga men kepil, gepim gap. Yusuf alayhissalomning okilri Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Sura Yusuf 73-oyat. Biz sizlarga hargiz tuhmat qilmaymiz, ziyonkashlikmi qilmaymiz dedi to'g'lig'uch. Lekin oltin jam sizlarning yuk taqonlarning ichidan tepilib qolsa, qani aytinglar qanday qilasizlar? bizning o'zimizga xos qonunimiz dinimiz bor bizdimu vijdon ahdi bor deyishdi ular sizlar oltin jamni kimning yuk taqisi ichidan tepib olsanglar shuni tutib qilib qul qilinglar mana bu bizning qonunimiz va ahdimiz biz o'zimizning gunohsiz pok ekanligimizni aniq bilamiz yusuf alayhissalom bundoq ahd va fikrdan nihoyatda mamnun bo'ldi chunki misrning ayni chog'dagi davlat qonuni bo'yicha o'g'irlik qilganlarni tutishqimi jazolashqimi bo'lmaydi bu haqiqatan allohning uning orzusini amalga oshirishiga yordam berayotganligi edi ularning yuk taqilari bir birlab tekshirildi oltinjom bunyaminning yuk taqilaridan tepildi oqtirg'uvchilar oltinjomni ilib ularga ko'rsatdi ular chiroylari o'ngib hayron va xijil bo'lishgan holda boshlarini tuvan silishdi yusuf alayhissalom ularga Sizler aldın vədi bərgən edinler. Mən vədi boyunca iş qılımın. Altın cam tıqılğan yük taqının igiz qıp qalsın. Biz onu öz nizamımız boyunca bir taraf qılımız, dedi. Baş vəzir canapları deyişdi ola. Onun 80 yaşqa ulaşqan dadısı var. Dadımız onundan ayrılanmaydı. Biz dadımızga onu qoğdaş, aman esen elip qaytış doğrusu da qasam bərgən edik. Onu eylən aldığımızda turubdimiz.'' uning o'rniga bizning birimizni elib qiling biz sizni haqiqatan yaxshilik qiluvchilarni hisoblaymiz dedi sura yusuf yetmish sakkizinchi oyat yusuf olloh saqlasin narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak shuni ep qolamiz bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi sura yusuf yetmish to'qqizinchi oyat ular o'zlarining talab va takliflarini bosh vazirning qabul qilmaganligini ko'rib bir chetga yig'ilib maslahatlashishga boshladi yahuda mundoq dedi ajabo sizlar dodimizning allohning nomida biz bilan ahd tuzganligini esinglardan chiqarib qo'ydinglarmi hala bugungi kunda biz mushu pit qaytib ketsak uningga nima deb javob beramiz inimizni yo'qotib qo'yib va'daga xiloflik qildik deb aytolaymizmi yusufning dard firog'ida yurki zedi bo'lib ko'zidan yosh qurmayotgan dodimizga yana ikkinchilab bu ruhiy azobni yuklashga bo'lmaydi biz bir qatim jinoyat o'tkazdik qandoqmi ikkinchi qatim jinoyat o'tkazishga bo'lsin otam man ruxsat qilmag'icha yoki alloh taolo men uchun hukm chiqarmag'icha bu yerdan hargiz ayrilmayman alloh taolo eng odil hukm chiqarg'uvchidir sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar ondan aytinglarki ey otimiz sening o'g'ling rostilla o'g'irlik qildi Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Biz nurg'un shahardan va biz bilan birga mong'on karvondan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Sura 180-82 oyat. 9 akku cho'ng aksi Yahudani qoldirib qo'yib qaytishdi. Yaqub alayhissalom qaytib kelgan o'g'illari ichida Bunyaminning yo'qligini ko'rib, go'yo yurakining bir parchasi kesib etilgandek ənsizlik və biaramlıq ichida qaldı da, ғazəblənən sizlar bu bunu yana yəni nimi qildinglar qıldınlar? Mağa bərgən qasmanlarga əmdi nimi dedi. 9 akuku bo'lgan ahvolni bir-birləb bayan qıldı. Yaqub alayhissalam etdi. Ondaq emas. nafsinglar sizlarga bu işni çiraylıq göstərdi. Mən faqat çiraylıqçı səbr qılaman. Ulanın, yani üç oğlumun hammesini bana derkamlı kılıp verişini Allah'tan tileymen. Allah hakikaten menin halimni bilip durgucudur, hikmet bilen iskugucudur. Sör 183. ayet Cem buluş Yaqub aleyhisselam keçileri çeksiz gəm qayğı ilkidi uxlayanmaydı. Mundaq işki ahvaldan başqa çağda onun könlü bir aram ötədi. Biri allohga ibadet, va istiqomat qilgan chaq edi bundaq chaqlarda u allohdan bishorat ilib sabr qiladi va o'z e'tiqodini oshiradi yana biri ikki o'g'lining ilgirki ishlarini eslagan chaq edi bundaq chaqlarda u ko'z yesh qilib yig'lash orqali ko'ngil azobini yengillitalaydi qisqasi u ibodat qilishdan va aslashdan tasalli ham ishonch topadi uning ko'z yeshi bekor oqmadi Allah taala onun azabını düşünetti. Yaqub aleyhisselam zar-zar yığılab yuradi. Çırayı sulg'aygan edi. Teni zaiflashib, o'rg'ilab tayoqdakli bo'lib qoldi. Bir günü o namaz xutdandan yenib uyga kirdi-da, ko'zini yoshlab hasratlangan holda, "Ah, bechora Yusufim!" ün unsilib yığılıp Cenidin judo bo'g'iz geldi. Bir oğla dadısının bu kadar azoblanganligini görüp, intayin bearam bo'ldi-da, darhol qolgan qarindoshlarini chaqirib, ularga dadasining bu echinishli holini ko'rsatdi. Ulardan biri mundaq dedi: "Ey dada, siz ulug' elchi, olijanob payg'ambar, Alloh taolo sizga madad beg'ishlagan, biz sizdan ilhom va ishonch olgan. O'zingizni parakanda qilib, salomatligingizga ziyo yetkazmang. Buncha vala qayg'urib ketishning nima hojati?" Ko'p yig'lab ko'zingizni oq to'rab ko'rmas bo'lib qoldi ziyoda hasrat nadomat teningizni o'rqilib yutibdi allohning nomi bilan qasamki sen yusufni yod etaverib halak bo'lishga tas qoladigan yoki halak bo'ladigan bo'lding dedi so'ri yusuf sakson beshinchi oyat sizlarning bundoq bo'lmag'ur qiliqinglar meni teximi beorom qilibyapti dedi yaqub alayhissalom ularga dard alamlarimni qo'zg'adi yusufni ko'migicha mening ko'z yoshlarim qurimaydi sizlar uni bo'ri yeb ketdi o'ldi dedinglar man uning dunyoda dehoyat ekanligiga ishoniman alloh taolo tarafdan ham qalbimning cho'nqir yeridan shundoq sezdim uning qaysi jiro saylarda chepib yurganligi yoki qaysi yo'llarda ketayotganligi tehi manga ma'lum emas odatdan tashqari azoblanayotganligimning sababi mushu agar sizlar meni azob va dil xastligidan qutuldirayli desanglar taraf tarafga berib yusufning va uning inisining izderkini ilib yiqinglar allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar shubhasizki faqat kofir qavmlar allohning rahmatidan umidsizlanadi sura yusuf sakson yettinchi oyat ular dadisining bu gaplariga chin dilidan qo'shildi chunki ular inisi yusuf alayhissalomni cho'lga ilib borgan ondin uni quduqqa tashlab yotgan edi balkim quduqdan chiqarib ilingandir ammo u qayerda ular uning izderigini elishga amalsiz edi lekin bunyaminning ahvoli ularga aniq edi shunga ular yanala misrning bosh vazirining oldiga berib yolurib balkim bunyaminni yondirib kelishimiz mumkin mushunda qilsak dadimizning azobi yengillab ko'ngli orom tep qolar deb o'ylashdi ular daki duki ichida misrga berib bosh vazir bilan ko'rishdida bosh vazirga tiz bukib yolvorishga boshildi bosh vazir janoblari dedi ular falak bizni yana janobingizning huzuriga elib kelib oyig'ingizga itoatmanlik bilan turishga majbur qildi tabiatdimi kutilmagan hodisa insonlardimi ushtumtut peshkanlik bo'lib turdi usulimiz yaxshi bo'lmaganligi uchun huzurlarga hech qancha bir nima ilib kelolmadik agar janobingizga to'g'ri kelsa bizga ochliq bersangiz ekan navodi bizga shafqat qilishni ravo ko'rsangiz inimizni qo'yib qo'yiversangiz ekan mushundoq bo'g'inida dadimizning ko'z yeyishini to'xtatib azobini yengillatgan bo'lardik alloh taolo yusuf alayhissalom bilan yaqub alayhissalom to'g'risidagi voqeani taqdirga ishonish azob kulfatga bardoshliq berishning oliy ulgusi qildi yusuf alayhissalom okalariga o'zini oshkorladi va ularning o'ziga ziyonkashlik qilgan xatoliqlarini kechirdi Шуңа о өз хақыдагы вақиғага марданылык ва кең қосақлық билан яңи сахифа қошды. Yusuf alayhissalom mundaq dedi. Sizlar yosh vaqtinglarda Yusufga va uning inisiga yomonlik qilgan edinglar. Ajaba u yodinglardan chiqib ketdimi? Sizlar Yusufni quduqqa tashlayotdinglar. Uning inisiga mo xilma-xil yelmi kir ishlatdinglar. Ajaba buni esinglarga ololmay o'tamsizlar? Араңладын бірі Йосипні қатық тартқышлап, көңілікіні салдырған чағда, еч қайсаңла қылчымы іш ағыртмастын, оны құдық ташлап, пешанысығы пүтілгенні көз өндедіңла. Баш вәзірінің бұл геплер олаға. Бұл ішләні о қандақ білгенді, оныңғы кім етқанды, бұниямын етқанмыды, бұл ішләні бұниямын қандақ білген бұл ғейті, деген гуманны пайда қалды. Ола мұшында пәрәз қағыныча, السلام و اخشایدگان علامت chiqib oxirida bosh vazirning chiroyidan yusuf یوسف کن alomatlarni ده دید یوسف علیه السلام yusuf من کرست yusuf تیز bunyaminni جواب turib من یوسف berdi باس yusuf اینم الله تعالا بزگی مرحمت کرد کیمکی حقیقتا qildi kimki دیکن صبر قل دیکن بلسون که Allah Taala yaxşı iş qılğıcıların əcrini bekar qılıb etməydi, dedi. Sürə Yusuf 90-cı ayət. Yusuf əleyhissalamın akılları öpkədə qızırıb, nəmə qılarını bilənməy tilik alıb alışıb qaldı. Ola xicillikdə yerdən özlərini yutub etişini, yoki osmondan tosh yog'dirib o'zlarini yanchib etishni umid qilishardi. Lekin Yusuf alayhissalom kam qo'saq bo'lg'achqa ularni uzoqqicha cho'chitib tashvishga solmadi. ularning qilmishlariga chora ko'rishni ravo ko'rmadi yana kelib ular uning akillari edi o'tganda uni o'ltirishni qaslagan uning enisini qorlagan bo'lsimi ular yanala bir oilaning bir otaning bolalari edi bugun sizlar ayblanishga uchirmaysizlar alloh taolo sizlarni kechirsin alloh taolo marhamatliklarning eng marhamatligidir sura yuz to'qson ikkinchi oyat Biz həmməylə dadımızın qışığı ketəyli. O köpdün buyan külpət tartdı. Tağı taşlamı çıdaşlıq berənməydiğən azob külpətki çıdaşlıq bərdi. Allah Taala onu eng ax ko'ngil pok payg'ambarlar qatoriga qo'ydi alloh Taala uni qadrlab uningga alaydı jannat tayyorlab qo'ydi sabr taqətlik sınaqlarga bardosh berələydiğən va allohga qatti işindiğən bandalarga ilhom berish uchun bu dünyadımı Alloh taolo uningga tegishlik iltifot qiladi. Bir kuni Yaqub alayhissalom ibodat qiladigan joyiga kelib, Allohga ibodat qilib o'tib o'ksib yig'lab ketdi. Ondan bir dilli jimib ko'z yeshini to'xtatdi. Bir xil tuyg'u uning qalbini egildi. Bu nima ish? Shu topda uning qalbi ilgirki Yusuf alayhissalom qishida turgandek o'zirilib ketyotdi. Men cho'qim Yusufning idini ilyapman. Sürü 194. ayetinin bir kısmı. O ixtiyarsız tolavetti. Onun pıraq sezimi cayidi idi. O çağda karvallah Yusuf aleyhisselamının könlükini elip Mısır'dan yola çıkan idi. Yusuf aleyhisselamının könlükini elip kilevatkan xışxavar, Yakup aleyhisselamının tenigi küç, көздіргі нұр беріп атады. Карвалла етіп келіп құш хабар еткізді. Юсіп әлейхиссаламның көңілікені Яқып әлейхиссаламның көздіргі сүрткені де, ko'zining ko'rish quvvati asliga keldi as hushimi yaxshilandi bolalari bo'lgan ahvolning aynini dadisiga bayon qildi va uningdan apo so'radi qilgan ishlaringlarga amolim yo'q dedi yoqub alayhissalom o'g'illarga allohning sizlarga beradigan jazosini to'sayolmayman biroq man allohdan sizlarga mag'firat tilayman uning karmi kangdir ot uloqni jabdib chaqqan tayyorlaninglar biz misrning bosh vaziri huzuriga boraylik Yusuf alayhissalom dadisi bilan ko'rishdi. 11 Akubga qeyrindosh dadisining atrofiga to'plandi. Ular hurmat bilan bosh egib yukindi. Yusuf alayhissalom ikki qo'lini egiz ko'tarib, Allohning bu iltifotiga tashakkur etdi va mundoq dedi: "Ey Rabbim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Ishtabirni bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan meni musulmon petimchi qabzi ruh meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi sura yusuf 101. yuz birinchi oyat diqqat berganinglarga rahmat